la te Dus uh, eh, het is so lekker, een slipje jou vriende en skalk. Dankie, dankie vir julle reëlings en dat julle ook vanaand hier is. Uh Ah, okay, daar gaan water. Zo okay, is net water. <laughs> dankie voor daai. <laughs> Eh, wie wie wou julle dit gedink toe die kinders op die verhoog kom? Toe sê jy soos, "Ah, dit's regelik." Ja, dis regelik. So dankie. Dankie dat julle ook hier is vanaand. Ehm um, So lekker om die om die kinders te sien. Ehm um, so lekker om julle te sien. En nou vanaf ek julle laas gesien het, het daar eintlik so baie goed gebeur, ek dink by die skool en by ons. Ehm um, my sussie het Vrydag haar tweede babatjie gekry, so woe, né? Awesome God. <laughs> so dis so lekker. Ehm um, ja, dis lekker om julle te sien. Ons ons gaan vanaand weer aangaan met die encounter reeks en vanaand gaan spesifiek oor hierdie tema. Buite die boks van die leeu se baard. OK. <laughs> Buite die boks van die leeu se baard. Nou, dis nie my baard nie. OK, dis nie Maria se baard nie. Ja, dis die leeu van Juda. So kom ons lees saam. Ehm um, ek kan op die YouVersion gaan kyk. Dis dis daar opgelaai. Markus 8 OK, Markus 8 vanaf vers 27. Dit gaan op die bord verskyn. Maar as jy dit soek, kom ons kyk saam, Markus 8. Raad julle weet hoe werk dit as jy nie op jou foon het nie en um, jy soek in die Bybel. As jy nie weet waar Markus is nie, hou net aan blaai. OK. <laughs> gaan hom eventueel kry. Right, Markus 8. Markus 8 vers 27 tot 30. Kom ons lees saam. Dit sê: Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby eh, Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disippels gevra: "Wie sê die mense is ek?" En hulle antwoord hom: "Johannes die Doper, party sê weer Elia en party van die ander die profete." Maar julle vra hulle: "Wie sê julle is ek?" En Petrus antwoord hom: U is die Christus. U is die Christus. En toe belette hulle om dit vir iemand anders te vertel. Right, en ons gaan net tot daar lees. Ek wil net jou vers 29 lees. Dit sê maar julle vra hulle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord hom, u is die Christus. U is die Christus. So ek wil begin met hierdie vraag vanaand. Wie glo jy is Jesus? Wie is Jesus vir jou persoonlik? En en ek wil 'n bietjie verder vat. Is jy bereid om vir ander te vertel wie Jesus vir jou is? Vir wie van julle is dit moeilik om vir iemand te vertel van Jesus? Vir wie van julle is dit moeilik om vir Jesus te vertel van iemand? Is vir almal maklik. Dis julle is awesome. Man. Nou ehm, ek weet nie of dit al met julle gebeur het nie, maar ek was al baie keer dan dan staan hy by 'n braai. Né? Was jy al by 'n braai? OK, almal was al by 'n braai. <laughs> Right, dis lekker. Nou ja, dan staan jy daar in die ouens gesels en dan kom hierdie geleentheid en jy weet in jou hart jy moet nou vir hierdie ou vertel van Jesus. En een van twee goed gebeur is, die een is jy sê hey buddy. <laughs> Nee. Kan ek jou daar in die waskamer sien? <laughs> En en dan vertel jy hom van die Here en is amazing. Die ander ding wat baie meer gebeur is, jy roep jou ou nader en jy sê hey man. Hoe gaan dit met jou? <laughs> En dan eh, dan sê weet jy ek het jy sê eh, daar's daar's iets wat jy moet vertel. Ehm um, die, die weer is baie lekker vandag. <laughs> en ons ons deflect die hele tyd weg. Nou dit dit gebeur so baie keer dat daar iets gebeur en jy weet maar maar nou moet jy jou geloof uitleef. Nou moet jy vertel van die Here en dan wat gebeur? Ons deflect weg van dit af. Ons wil dit nie sê nie. Iemand by die skool wat wat daai woorde gebruik en en ek kan dit nie eens herhaal nie, maar jy hoor dit al. Nou hierdie ouens wat agter jou praat en hulle sê maar oh my. En wat gebeur binne in jou? Jy cringe. Nou en jy dink oh my, 'n hokkiestok gaan jou kop tref. <laughs> Nou. en jy en jy wil iets daaraan doen, maar maar ons doen nie altyd nie. Nou hoekom nie? Want dit is moeilik. Dit is moeilik om jou geloof uit te leef. Dit is moeilik om verander te vertel van Jesus. Nou baie baie keer deflect ons weg wanneer ons eintlik ons geloof moet uitleef. Maar wat eintlik gebeur is ons is skaam. Nie skaam vir God nie. Ons is skaam vir ons. Ons is skaam of ons is bang ons word gejudge. Mense gaan sê maar hierdie is die Jesus freak. Nou hierdie hierdie is daai een wat jou net met die Bybel wil slaan oor die kop. Ja, ons is bang en ons is skaam en en in plaas van om vir mense te vertel of mense te sê wat die Here dan op ons hart gesit het, wat doen ons? Ons verduidelik ons pad uit hierdie goddelike missie uit. Ons verduidelik die feit weg dat ons nie vir mense van God wil vertel nie. Hoe doen ons dit? Baie maklik. Ons kry 'n verskoning, die een ding. Ons sal sê, "Maar God kan vir homself veg." Of die ander ding, "Maar Jesus was altyd die mooi nederige enetjie." Het jy al daai ene gehoor? Jesus was altyd nederig. Of of die ander een wat ons doen en ek sê nie dis verkeerd nie. Ek wil net 'n voorbeeld maak. Die ander ding wat ons baie keer doen is ons kry 'n bandjie om ons arm wat sê what would Jesus do? En ons sê s'n boom. Nou, hyso, dis my getuienis. Dis my geloof. Ek sê nie dis verkeerd nie. Doen net asseblief. Maar ons skaamte en ons nederigheid druk ons baie keer om verskonings te maak om uit hierdie goddelike missie uit te tree. Ons maak verskonings op ons verduidelik ons pad uit dit wat die Here van ons verwag. Dis 'n moeilike ding wat Jesus van ons vra. Hy sê maar ek wil ek wil hê julle moet leef soos kinders van God. En ehm, en die ding is as jy weet wie sin jy is, gaan jy weet wie jy is en gaan jy wil hê ander moet ontdek wie hulle kan wees. Hoor mooi. As jy weet wie sin jy is, gaan jy weet wie jy is en gaan jy wil hê ander moet ontdek wie hulle kan wees. En jy gaan nie anders kan as om aan te hou vertel en aan te hou leef en aan te hou vertel en aan te hou leef nie. So so paar 100 jaar terug is hierdie klomp ouens in 'n verskriklike geveg. Nou hulle hulle hulle geloof is onderdruk. Nou daar was hierdie ouens wat die hele tyd vir hulle sê maar julle kan nie glo soos wat julle glo nie of weet julle wat julle is freaks man. Waar kom julle met hierdie geloof goed uit? Hulle is onder aanval van goed wat mense sê. En dan besluit hulle die volgende. Hulle sê maar ons gaan nie vir hierdie goed staan nie. Nou, ons gaan neerskryf wat ons glo in verdediging van ons geloof. En hulle skryf deur klomp goed neer wat ons noem belydenis skrifte. Nou 'n belydenis skrif, ons bely binne 'n geskrif iets wat ons neergeskryf het wat ons glo. En en ek, en ek wil nie nou in baie detail daarin gaan en en julle gaan nou net 'n bietjie meer daarvan doen in die groepe ook. Maar maar hier was 'n klomp ouens wat gesê het ons gaan nie skaam wees vir wat ons glo nie. Ons wil hê die wêreld moet weet wie hierdie God is. Ons wil hê die wêreld moet weet wat ons glo. En hulle skryf 'n klomp goed neer en dit was beautiful. Dit was amazing. Maar dit wat hulle neergeskryf het was hulle manier om God te verduidelik tussen die lyne op 'n papier. So dit was amazing en dit was goed. Maar terselfdertyd is God soveel meer as net dit wat op die papier staan. So ons het hierdie fondasie van belydenisskrifte. Maar baie keer raak ons so vasgevang in daai dat ons outomaties vir God binne in 'n boks sit. Nou want want ons hou nie daarvan om 'n God te volg wat nie tussen die lyne op ons papier inpas nie. Ons sal self sê maar Ek verstaan nie hierdie ding wat God gedoen het nie, so dit kan nie God wees nie. Maar imagine as God groter is. Imagine as God meer kan doen as dit wat ons van hom kan verstaan of dit wat ons van hom kan skryf. Imagine as daar iets vanaand hier gebeur, as daar iets in jou lewe gebeur wat jy nie weg kan verduidelik nie omdat God net eenvoudig so groot is. Wat sou gebeur as jy die groot God in jou lewe werk en hy breek jou brein met sy grootheid. Imagine as God so groot is dat wat jy na nou hom kyk en jy sê net soos weg. <laughs> Is die probleem? Baie keer vat ons die geleentheid weg vir God om te wys hoe kreatief en hoe groot hy kan wees. En wat ons dan eintlik doen is Ons sit met godsdiens sonder God. Godsdiens sonder God. Sê gou vir een langs jou, ek soek God in my godsdiens. Weens, ons ons het hierdie verwagting, né? Ons het hierdie verwagting dat ons gaan kerk toe kom. Dalk so 'n bietjie in die slaap raak. Wie van julle het al in die kerk in die slaap geraak? Hæ? Huh? Twee of twee. Okay. Ek het ook al in my pa se eie preke. <laughs> en dis hy van voor af te sê, Pieter, jy slaap. <laughs> en uh, dit was nie lekker nie. <laughs> maar eh, it happens. Okay, eh, so ons het die verwagting dat ons kerk toe gegaan, ons gaan sit in die kerk, ons gaan hoor hoe 'n klomp goed gesê word en um, dit gaan cool wees, ons gaan lekker worship en so aan. Maar dis dit. Dan gaan ons weer huis toe gaan. Maar as ons op 'n uitreik gaan, het ons hierdie verwagting dat God amazing goed gaan doen. Nou dat dat daar genesings vir ons oë gaan plaasvind dat dat mense vir jou gaan sê maar maar hy ek het vandag God ontdek. Ons het die verwagting dat meer goed gaan gebeur. So so eintlik wat ons doen is ons het 'n verwagting van God binne in die kerk en ons het 'n verwagting van God buite die kerk. Wie van wie van julle was sal op 'n uitreik en het amazing goed gesien en beleef? Okay, julle paar. Ons verwagting binne die kerk is baie keer en is baie onbewustelik en ek vat dit nou 'n bietjie ekstrem om 'n punt te bewys. Okay, ek gaan dit nou vir ons terugbring. Ek vat dit net so 'n bietjie ekstrem. Ons verwagting binne in die kerk is baie keer: Here, U is amazing, U is so goed. En ons weet U kan al hierdie mooi gedoen, al hierdie groot gedoen. Maar moet dit net nie hier doen nie, want ons werk teen tyd. <laughs> Terwyl by uitreik dink ons is ons verwagting weer maar "Jog, ja, die Here gaan werk." Wat van as ons daai selfe verwagting in die kerk gehad het? Wat sou gebeur as as as iemand vanaand hier opstaan, een van julle en sê, "Weet jy wat? Die Here het net vir my hierdie ding gesê, ek moet dit met julle deel, ek kan nie verder stil bly nie." Wat sou gebeur as ons hier vir mekaar begin bid in die diens? En mense ontdek God hier by ons. Weet julle wat sal gebeur? mense gaan uit freak. So so aan die een kant gaan 'n klomp insies wat sê, weet jy wat, jy moet sien wat God daar doen. Ons dis amazing, dis so goed. Nou, ons ons moet saam met hulle gaan, ons moet saam met God gaan aanbid. Maar aan die ander kant gaan 'n insies uit koerante toe hardloop en sê, jy moet sien wat daar gebeur. Duivel aanbidders. <laughs> Want ons is nie gewoond aan God buite die boks nie. Ons is nie gewoond aan God wat anders werk as wat ons op papier geskryf het nie. Dis so moeilik. God is vryheid. Hoe kan sê ek hierdie goed? Ek wil hê dat ons anders oor God begin dink. God is nie 'n ver af wese wat er van elders af beheer nie. God is hier. Hy's in jou. Hy's liefde, maar hy's groter as wat ons ooit kan dink en daar's soveel meer wat ons in God kan wees. So God is vryheid. God is liefde. God is groot. God is goed. God is sterk. God is heilig. God is magtig. Maar God is ook onbeskryfbaar. Amazing. Veral buite die boks. Daar's 'n ehm, Daar's so daar's so baie verhale wat ons eintlik kan vertel. Maar ehm um, ons sit eendag ehm um, sit ek in Chennai in 'n kerk en uh enige kerk soos hierdie en uh en en die ouens bid net vir mekaar en hier's hier's een ou wat sê weet jy wat joh ek voel net hoe die liefde van God my so oorweldig en en toe staan 'n ander ou wat opstaan. En hy hardloop vorentoe en hy sê ouens, ek moet julle vertel wat hier gebeur het vanaand. Ek moet julle vertel en hy en hy gryp die maatjie en hy en hy begin nou praat en hy sê terwyl ons vir mekaar gebid het het my heup wat al vir 20 jaar lank skeef sit reggedruk en ek kan weer op en afspring. En dis so lekker. Kyk wat kan my God doen. God buite die boks. Die Here wil ons breine breek. OK? Die Here wil hê dat ons in 'n verhouding met hom ingaan. Dat ons met hom praat en dat ons binne daai verhouding 'n houding het van gesels vir verrassing, verwagting en meer gesels verrassing, verwagting en meer van hom. Wat is meer? Ek weet nie. Maar ek soek dit met alles in my. Ek smag na God wat nie in 'n boks is nie. Wie van julle was al 'n eh, wie van julle het 'n boks gehad toe jy klein was? Jy so 'n boks huisie of 'n ding gebou. Hier's 'n ouetjie wat sê ek het nog steeds 'n boks. <laughs> wie van julle het 'n boks gehad? Ja, nou, nou wat is die lekker ding van 'n boks? Jy's hier in jou eie environment. Nou, jy het, jy het die boks, jy maak hom mooi op binnekant en dit is lekker. Maar wat gebeur as jy met die boks begin loop en hy het nie gate in nie? In die muur vas. <laughs> en jou brein is gebreek op 'n ander manier. <laughs> Baie keer boks ons onsself in in ons geloof wanneer ons God inboks. So soek meer, maar soek dit by God. Soek meer van 'n verhouding met God. Sy so vraag vanaand: Wat glo jy vandag oor Jesus? Wat glo jy oor God en waartoe is hy in staat vir jou? Wat het die disippels geglo? Die disippels kom na Jesus toe en en Jesus sê vir hulle: "Hey guys, ek moet vir julle hierdie vra. Wie sê die mense is ek?" En hulle sê Jesus: "Wel, ehm um, Die een sê jy's 'n profeet. Ja, dis dis nogal cool, dis nice. Ja, die die die ander sê jy's Elia. Nou en dit al hierdie random name en dan sê okay, ouens, dis baie amazing, dis goed, maar wie sê julle is ek? Dan sê hulle, dan sê Petrus, u is die Christus. U is die Christus. So Petrus het hierdie persoonlike openbaring van God af gekry. Sy verhouding met God het gelei tot 'n openbaring van God oor God. So hoe meer jy iemand ken, hoe meer reveal hulle mos van hulle self vir jou. Nou, persoonlike persoonlike verhouding lei tot persoonlike openbaring. Hoe meer jy God ken, hoe meer jy met hom gesels, hoe meer gaan jy van hom in jou lewe sien. Hoe meer gaan jy van sy liefde ervaar. Hoe meer gaan jy sy genade sien, maar ook hoe meer gaan jy sy krag sien. So, U is die Christus. In Hebreëus is is Christus Messias. Nou wat beteken dit? Christus beteken die gesalfde. Nou ehm, in in die Ou Testament was mense so 'n bietjie mallerig. Het, het julle al gesien wat gebeur in die Ou Testament? Het julle geweet daar's 'n donkie wat praat in die Ou Testament? Het julle al gesien? Ja, dis 'n shriek op steroids. It's <laughs> amazing. <laughs> En um, ehm, in dieselfde tyd is daar is daar ouens wat deur bere opgeëet word en is dis eintlik baie cool. Ja, ons soveel goed. Maar um, Een van die goed wat gebeur is, hulle het mekaar gesalf. Hulle het mekaar letterlik met olie gesalf. So as jy in diens van God gestaan het of in hierdie belangrike posisie as koning of wat ook al was, het hulle gesê, "Hey dude, ek wil hê jy moet hierna toe kom, kom staan gegae hierso." En dan het hulle letterlik olie oopgemaak en dit was soos boem, olie. Nou is jy reg. Ja. Was amazing. Daar was nou ander gedoen rondom dit. Maar dit was amazing. So hulle het letterlik olie op mekaar uitgegooi, uitgegiet. Nou, om om hulle self in te salf in hulle pos as profeet, priester of koning. Dit was gedoen om te wys dat dat God eintlik hierdie stamp of approval op jou posisie sit, dat jy saam met God in hierdie mission is. So in Markus 8 vers 29 sê sê Petrus, "U is die Christus, die gesalfde een." So Jesus is ook gesalf in sy koningskap, sy heerskappy en ook in sy missie in. Maar hoe is Jesus gesalf? Nie met olie nie. Ek het dort dort nie ou gaan staan en Jesus nou letterlik met olie gedamp. En gesê daar gaan jy Jesus nie. <laughs> Jesus was deur die Heilige Gees gesalf. So Handelinge 10 vers 38 sê die volgende. Julle weet van Jesus van Nasaret dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. Hy was met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus. So so die Heilige Gees het letterlik soos olie oor hom geloop. Is dit nie amazing nie? Ja. Imagine that. Imagine as die Heilige Gees so oor jou loop, oor jou loop. Dis soos goosies everywhere, né? Dit lekker. Amazing. En dan bemagtig hy hom vir dit wat hy moet doen. So so baie keer praat ons van die liefde van Jesus. Nou ons praat van van die leermeester wat Jesus was. Maar ons mis baie keer die salwing van Jesus. Die salwing wat die Heilige Gees is wat hom toegerus het om die geskiedenis van die wêreld vir ewig te verander. Ons mis baie keer hierdie een deel. Jesus is liefde. Jesus is genade. Maar Jesus is ook krag. So Openbaring 5 vers 5 sê volgende: Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie huil nie. Maar kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe reël, sewe seels oopmaak. Okay, en ek wil nou nie praat oor die boek en al die goeters nie. Wat ek wil hê jy moet hier raak sien is die leeu uit die stam van Juda. So Jesus is die leeu. Hy's die sterkste, hy's die kragtigste. Hy dra al die autoriteit in die wêreld om die plan van die Vader te ken. So Jesus is die lam, hy sien wat opoffer en hy's liefde, maar hy's ook die leeu, die sterk en die kragtige een. Jesus was radikaal in sy approach tot liefde. Jesus was radikaal in die feit dat hy siekes gesond gemaak het, dooies opgewek het en onderdruktes bevry het. God is liefde. Maar God is ook krag. God draai nie doekies om nie. En wanneer liefde en krag saam hardloop, gebeur daar dinge wat ons nie in die natuurlike kan wegverduidelik nie. Krag plus liefde is verandering. Wanneer dit saamhardloop. Hoor hierdie. Wanneer krag en liefde saamhardloop, dan gebeur daar iets. Dis asof dis asof die duiwel die leeu se baard getrek het en die leeu dag op en al sy lig en die duiwel moet vlug. Het jy daai mooi rym gehoor? Die Here is krag en hy is liefde. Sê gou vir die een langs jou krag en liefde. So hoekom sien ons nie altyd hierdie goed nie? Ek weet nie. Maar wat ek wel weet is Jesus is die leeu, net soos wat hy die lam is. En hy wil hê dat ander mense deur ons deur die krag van die leeu hom sal sien. Johannes 14 vers 11 en 12. Johannes 14 vers 11 en 12. Dit sê glo in my. Glo in my omdat ek die Vader in die Vader is en die Vader in my. Of anders glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge doen as dit omdat ek na die Vader toe gaan. Glo op grond van die werke self. Wat se werke? Wonderwerke, groter werke, liefdeswerke. Meer van God. So ek vir jou uitdaag vandag. Laat toe dat die leeu van Juda in jou lewe kom brul. Laat toe dat hy jou kom sterk maak vir hierdie missie waartoe hy jou geroep het laat toe dat sy gees en haar salwing van sy gees oor jou kom soos olie sodat ander hom kan sien deur jou en deur sy krag wat in jou werk moenie ophou nie moenie bang wees nie moenie skaam wees nie maar hou aan Jesus vir die wêreld wys kom ons bid saam kom ons bid saam vat iemand se hand langs jou en bid ons saam Here, dankie vanaand vir wie u is. Jesus, dankie dat dat u gelyk die leeu en die lam is. Here, dankie vir u salwing. Here, en ons wat u kinders is, Here wil ook in daai salwing loop, toegerus deur u Gees met krag vir die missie waartoe u ons roep om u vir die wêreld te wys. Dankie daarvoor, Jesus. Here kom openbaar vanaand vir ons wie U is. Kom wys vir ons wie U is. Wys vir ons waartoe U in staat is sodat ander kan glo. Here kom wys vir ons wat ons oor U moet glo. Here soos wat hierdie ingeskryf het in die belydenis skrifte. Here wil ons vanaand net ons vanaand net kom kom staan en kom kyk na U u raak sien vir wie u is. Hier ons glo vanaand in u. Ons glo dat u lief is, net soos wat u lief is. En ons is reg vir dit woord in ons roep. Ek gaan vra daar waar jy is om ons om net agter my aan te sê hierdie gebed. Ek glo in God die Vader. Die almagtige die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is die terrein neergedaal het. Maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood. Wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En dan baie belangrik, ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan Heilige Algemene Christelike Kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes. Die opstanding van alles en in 'n ewige lewe. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dank Jesus. Dank Jesus. Dank Jesus. Amen.